kali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh saudara Harno yang berada di Jander. Cerita iki diwiwiti Rikolo Alas Dander Sekgung Liwang Liwung Peteng Dedet Kalimengan gandeng kahanan taun sewusangatusangang puluh waktu iku alas mengkono isih peteng dedet akeh kayune sing gede-gede wis dadi kebiasaan warga kono uga termasuk aku yen wayah wengi golek pangan kanti kang sinebut belandong Waktu iku aku budal ning alas jam rolas wengi Lumaku ing sisih kidul alas dander ing petak kecamatan bubulan Lumaku wiwit tekan ngomah nganti tekan panggonan nggon kumblandong ora ana kedadian apa-apa gandeng wis saben biasa jenenge blandong karo kanca-kanca wektu wis arep ngrubuhke sing jenenge kayu jati dilalah kayu jati sing tak graji iku karo bolo-bolo jebule ora iso rubuh ning kedadian kaya ngene iki wis srek tak alami banjur aku ya ora wedi marang kahanan sing kaya mengkono kuwi ning bareng jati sing tak ketok kuwi mau tak rubuhke kanthi tak jontong utawa tak surung nganggo tangan ya ora gelem rubuh nang jroning ngati ana pitakon janjane iki jati apa lan apa sing nunggoni jati iki tenger-tenger aku yen kelingan kahanan kuwi gandeng wektu iku aku lungguh nang isori jati sing arep tak ketok sing wis tugal iku ning ragelem rubuh ndilalah ana angin sing rasane ngadem lumebu ing sakjroning balung sumsum -sum. kayu sing tak ketok ra rubuh iku mau keterak angin meh wae arep ngrubuhi aku banjur aku mencolot supaya ora ketiban kayu gedhe kuwi mau rasane ngati matur nuwun sakuse kayu jati wis rubuh hananging ana kedadian meneh kang meden medeni sakuse aku kudu ngetok utawa kangkaran gegel kayu jatiku wong dhuwure wit kayu jatiku jilalah ana jegegrek wong kang gedhene ra ukuran Meripati gedhe-gedhe, ulune dawa-dawa jan gegirisi lan Meteni jumblak aku. Ha <laughs> ha Rasa Roso gemeter wedi lan redeg jantungku kaya mak mandeg ngerti barang kaya ngono iku Ning tak wane wanek ke gandeng aku ki golek pangan kanggo keluarga banjur tak kongkon nyingkrih ora gelem sing jeneng makhluk goib iku banjur tak kon nyingkrih ping telu lagi ilang wus ilang banjur aku ngrumat kayu jati sing tak ketok iku mau wis mari banjur lumaku mulih melaku mulih aku ngarep dhewe karo bolo-bolo sing cacahe enem lagi wae 10 jangkah ngunku lumaku dilalah ana padang-padang kaya obor mandeg tak kira ku sing jaga alas kayu tak selehke tak sendekke kayu kanca-kanca padha mandeg lan dilalah dikira sing jaga alas bareng saya cedhak saya cedhak kang padang iku neratas sing jenenge kayu akasia kang wis garing jebul iku kaya gundul arek cilik sing ora rambut sirahe mekan murup sing kaya-kaya arep ngemplok menungso <laughs> akeh ngomong lan ora kakehan wektu banjur aku lumayu gandeng wedi marang makhluk iku mau Yo iku tim jimat cerita sing tak kirimke karo kanca-kanca pemburu misteri. Aku Harno Sokondander. Anda bersama tim jimat.